Ah cheguei do trabalho cansado De várias madrugadas virado Eu deitei lá no sofá da sala E acendi aquele baseado Minha mente foi ficando lenta os meus olhos ficando pesado Eu já tava em um sonho profundo Mas parecia que eu tava acordado E durante aqueles minutos Eu tava com as mais gatas do lado Deitado na beira da praia Admirando esse céu estrelado Todo mundo ali se abraçando Sorrindo e comemorando A família toda reunida Até parecia a virada do ano a mesa farta de bebida, na varanda estralando um churrasco. Tava todos parceiros antigos, antiga, principalmente os que estavam privados acreditava no que eu tava vendo, mas parecia ser realidade. Já que estamos todos reunidos, vamos cair no mundo, matar a saudade. Eu dentro da Range Rover Evoque, bola num skunk na cidade Smoke. Os parceiros dentro da X1 com várias garrafas que é de burro e tá legalizado, então vamos gozar. Jet sem destino, só era pra voltar. Foi aí que eu caí no paraíso, onde tinha várias fiel de fechar pegando uma gata, mas nenhuma roubou minha atenção. Até que eu avistei de longe uma linda menina, corpo violão. Moreninha dos olhos puxados, sorriso lindo, meio encantado. Resolvi chegar pertinho dela, era um cheiro tão doce, me hipnotizou. Começou uma troca de olhares, era fácil dizer que me ama se tiver solteira, tu vira minha dama. Mas ela se fazia é de difícil, não queria nada, não ser compromisso. Coração chega, bateu mais forte. É a garota que tanto preciso. Prometi fechar no 10 a 10. Que eu ia ficar ao seu lado, não acreditando em belas palavras. Abracei bem forte, dei um beijo molhado. Foi aí que eu caí do sofá E na hora levantei assustado Tudo não tinha passado de um sonho O meu back já tinha apagado Na minha mente uma grande confusão Tudo que vivi foi uma mera ilusão Quer dizer que a linda morena Era tudo coisa da imaginação Mas eu queria ver ela de novo Deitava pra um lado e virava pro outro Mas não conseguia dormir Já tava quase esquecendo céu nem seu rosto. Os amigos da antiga não tá do meu lado. Os que vacilou continua privado. Bagulho doido só deixou saudades. Sonho de um favelado é a voz do grito pras comunidade. Crescendo na humilde e na simplicidade. Todas as noites e minhas orações eu peço que esse sonho ah, vire realidade. Eu peço que esse sonho